ฝึกอยเนี่ยที่จะมาประชุมสมคิดดูโอกาสพระพระกรรมฐานที่ที่ที่จะปฏิบัตินี้มันที่สาขาวัดตงกระโปรงทั้งหมดเนี่ยพระจะเสียห้าพรรษาขึ้นไปมีเกือบร้อยเก้าสิบแปดองค์ถ้าห้าพรรษาขึ้นไปสี่พรรษาลงมาเรียงไปนับเนึ่ง ถ้าว่ามีพระฝรั่งพระไทยได้รวมกันปล่อยเข้ามา ทั้งนี้ ก็ประกาศศาสนาได้มากนะห้าพรรษาขึ้นไปนประมาณสักเกือบร้อยสี่พรรษาลงมานี่ไหมครับ มากเกรียมไว้ s n c o n t e m p l a t e his following in Thailand, h e h a almost a hundred bhikkhus disciples that have five or more uh, rings. And that's not common, those that have four or less. And uh, them all, you know, one day, teachers all kinds of other Sangha, you know, here in the West. And, uh, it's feasible. Oh. It's possible. And, uh, that, uh, t h o s e a r e all you know, training and living in, uh, in accordance with the other qualities that he s a t e d u d o พวกนี้พวกเมืองเนี่ยก็สนใจ ได้รูปอยู่ในทุกวันนี้ไปวัดประพงไปในเพศสนใจกรรมฐานนี่ไปเรื่อย ๆ มาเรื่อยๆไม่เคยได้ขาดเลยนี่ครูคนสนใจ ปีนี้เลยมีโอกาสที่มาเยี่ยม อเมริกันอีกสักหน่อยนึงมาดู มาเที่ยวนี่มีประโยชน์หลายมันมาถึงนี่มาแต่ก่อนพอสงสัยเนี่ยมาถึงกรุงลอนดอนเท่านั้นก็พอมองเห็น อืมเป็นนิสัยเมืองกรุงลอนดอนกับอเมริกันนี่แปลกกันอยู่ฝรั่งเศสก็แปลกกันอืมอเมริกันนี่แปลกกันอืมถ้าหากว่าจึงได้คิดว่าจะมา มันจะเป็นประโยชน์นี่ต่อไปนี่ แต่มีพระไทยเข้ามาเอาพระกรรมฐานเข้ามานะ ยาพระปริยัติเข้ามาอารากรรมฐานนี่เช่นนี้ อันนี้พระฝรั่งแล้วนี่ก็ หลายองค์นี่ ยังมีอยู่ันธรรมสมควรเอาพระไทยบางพระฝรั่งบางแยกกันออกมาอาตมาว่าเห็นมันจิบระเบิดได้อยู่ ศาสนานี่เอา ระที่เขาจัดมาในทางการเทศสมทูตนั่นนะเทศสมาคมจัดมานั่นนะเกือบทุกประเทศ มันจะมาว่ามันจะไม่ได้ผลนี่ คือพระพวกนั้นมีเตเรียนหนังสือ ไม่รู้จักทำกรรมฐาน ทางทางเมืองนอกเนี่ย เขาชอบนั่งสมาธิชอบทำกรรมฐานทางโน้นเรียนปริยัติมา ไม่รู้จักกรรมฐาน ไม่เข้ากันนี่วะโยมทางนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปนี่อย่างกรุงลันดอนเนี่ยมาตั้งอยู่ฮันประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปคือไม่รู้เรื่องอันนี้ถ้าจะเป็นไปเป็นไปเพราะกรรมฐาน เพื่อนก็มาเมื่อกรรมฐานเข้ามา เมื่อไรเรามีหวังนะ ทำสมาธิไปเลยมีหวังนะเห็น What do you think, Paul? I was just thinking of uh, Leonard's this afternoon as I walked down the path. told him I got now. He's leaving out a lot of the and off there. I've been thinking about uh, doing work in uh, either monastic or uh, a community group of some kind, some kind of positive work. I do not know what it was, or get, trying to get back in the system and slog it out uh, there. I've done seven years of uh, withdrawal and personal retreat. I was thinking about getting back in it again, but getting this close to it in Seattle and Vancouver again, I didn't really feel like I wanted to get in and slug it out. and uh, so I've got some more looking to do to see if I'm going to get back in or what I'm going to do. I, I certainly understand what he's saying, and uh, I can relate to it. I also relate to England, the establishment in England of that center, which I just learned about three days ago was a very positive uh, development for me to consider. Probably when I was talking about s r a Mm. It's um, an oil drum in the field. It expands and contracts. The metal. เป็นเป็นเป็นแท่งน้ำมันครับ มันมันความดัน ตอน ตอนตอนกลางเว้นเทอมแดดก็เลยขยายตัวนะตอนเย็นก็ ก็ เย็นเย็นก็เลยยุบก็ป้องมันก็เบิดพอก็เห็นด้วยกันกับหลวงพ่อเขาก็ นึกถึงชีวิตของเจ้าของ แต่ก่อนเมื่อเมื่อทำก็พยายาม พยายามทำให้เกิดคุณงามความดีแต่ว่าทุกครั้งก็จะมีอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นดันทางเขาไม่ให้ผิดหวังทุกครั้งพอดีเดี๋ยวนี้กำลังคิดคิดอยู่ในชีวิต ก็จะทำยังไงก็ ถ้าจะทำอีกก็ไม่ไม่ใจก็ไม่ค่อยไปในจะไปต่อสู้กับโรคอีกอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจพอดีวันนั้นก็ได้ยินกลุ่มผมพูดเรื่องกลุ่มลอนดอนเรื่องกำลังต่างวัดที่อังกฤษนั้นเขาก็เลยดีใจเพราะว่าก็คล้ายๆว่าใกล้เข้ามาสักเก้าเดือนจากเมืองไทยเราก็แต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจอะไรกำลังนึกจะไปทางไหนดีอืม คนคิดอย่างนี้หลายเลยนี่ คนคน คนโสดแต่ไม่สด หลายนี่ people that are bachelors but they're not fresh คนโสดแต่ไม่ใช่คนสดนี่ หลายนี่ คิดจะไปหรือหรืออยู่อะไรเงี้ยหลายป่านนี้ถ้าเรามาคิดมาคิดแต่พอดีพอดีเราก็เรียกว่า วัยนี้แล้วนะอืมพอพอที่จะทำชีวิตของเจ้าของให้เกิดประโยชน์แล้ว a step in the right direction and start doing something useful in your life for yourself and for those mm. stepping off in that way right now อายุรุ่นนี้ก็หนักแน่นนะพอสมควร regeneration or the generation of that, speaking of a, you know, that consciousness that you k n o starting to, you know, is firmly established and you know, kind of that set pattern that's going to, to follow the positive kind of energy force s เรา r t i n g ุงลอนดอนที่เป็นจุดศูนย์กลางเลยเมืองไทยก็ขยับเข้ามาเมืองอเมริกาก็ขยับเข้ามาเป็นศูนย์กลางกรุงนันดอน England, kind of as the, mm. the center between Thailand and Malaysia. Come from each end to, to meet at the center. ใช่แต่เรามาคนเดียวจะไหวนี่ไหมต้องแบ่งกันทุกคนละครึ่งหนึ่ง Help out too. You're gonna give it all to him. He's heavy. halfway at least. เราจะพอรับได้ครับให้ เอาเอาละละครึ่งเอาคนละครึ่งไว้สบายดีครับ Rabbi is like an eight precept layman. Are you one of the uh, on the on the board or the staff or something? เป็นปฏิบัติธรรมนะกรรมการฐานกรรมฐาน No, no, you were. We were. We were. Hmm? we were part of the group that mm-hmm. founded it and began it. And that's mm-hmm. Stephen, the person who worked with mm-hmm. crazy people, mm-hmm. lived here before. And um, we were part of the people who put up the money to mm-hmm. to buy the place. There were sort of, I don't know, five or ten people, Michael and Lila, Stephen and I, and Eric, some and Richard, some people live in California now, studying the Suzaku refuge. คือเป็นเป็นเป็นผู้เบื้องเบื้องแรกนะครับที่ได้ช่วยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับนอกจากจะไปปฏิบัติที่นั้นนั่นที่ปล่อยใครเดี๋ยวนี้ who who is is looking after them just the, the staff the immediate staff the present staff that's there now right the present staff which changes mm. Yeah. So there's no there's no like board there is a board of directors. There is a board of directors, and they are officially in charge of what's happening. And so they not, they you're not on no, and they meet every two or three weeks. How many is, is that? About five. Uh-huh. แต่เจ้าหน้าที่นอกนั้นเจ้าหน้าที่พวกแม่ครัวที่หลวงพ่อได้เราได้เลี้ยงเรานั่นก็เปลี่ยนทุกปีละสองปีนะแล้วแต่เขาจะสมัครม่ค่อยหนักใจอะไรทำไมเรื่องทีนี้นะครับเรื่องที่เราทำกรรมฐานนี่มไม่ได้หนักใจอะไรมั้ง It's not I anything major, but there is a conflict between the staff people's minds and how much of a community it is for the I just want to make I really see the community and how their relationships they have. Um, just the service that they're doing to the people who are serving. They want to sort of get more forward with sometimes, mm. as well as sometimes there's a conflict between them operating somewhat as a lay community and perhaps what would be a greater service would be and simply doing their work as service as pure work and sitting and simply being more individual in their service and their sitting contrasted to operating together more as a community students uh, or things in their personal mm might do more things off, leave the center more often or do gardening and other things around the center. It may not be as mm-hmm. fortunate. เป็นติสาคารังอีวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสสยธามณิโชติราสุยธาเบติโอวิวาจันโตสัพพโรโกวนาจโต มาเดบุวันตุรายโยสุขิเดกายุโกบวาอาภิวาดนาสิเลกเนจังุตาปจายโนจัตารุธรรมวัฏนีอายุวโนสุขังบารา ยุโทมารโทธิโรวันนาโทปฏิบาลโทสุกัสสะตาตเมตาวีสุขังสวัสดิกัจติอายุงดัตวะบาลังวนังสุขังจะปฏิบาลโท เดียกายุยาสวะโหติยาตายาตุปปัจจิติมวัตุสัพพมังกรัง ราคันตุสัพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตโสติภวันตุเตภาวตุสัพพมังกรัง ราคันตุสัพเดวตา สาบาดัมมานุภาเวนะสันดาโสติภวันตุเต หาวัตุสาปมังกลังราคันตุสาปเดวตาสาบาสังฆานุภาเวนะสันดาโสติมาวันตุเต คุณทอมแม่เอากล้องมาถ่ายไว้นี่ าไว้บ้านนะปรีนะครับทายรวมไว้นี่ทอมทั้งทายทั้งพระพระเลยครับทั้งหมดเลยทั้งรวมได้นี่ครับ He said if you like it, it'd be nice for you to get a picture either of the meeting or people here as a way to sort of remember this for yourself, Tom. กำลังกำลังทานทายนี่เก็บไว้นี่ดีนะ What? I could probably use a Can People come to this. Could you go back far enough to get in that get everybody in? คิดว่าทายมากกว่าพระเข้าได้ได้กรองนี้มัน Maybe maybe after the meal we could get ให้ everybody นิมนต์พระ You just do it. ข้าวเสร็จก่อนเพราะว่า In พอฉัน the ข้าว house, เสร็จ sit ก่อน down, everybody ก็ goes outside. Okay, he said that's fine after that. Mm-hmm. Okay, so ทานอาหารอื่นนะ yeah he said please feel free to go ahead and eat as well ทานอาหารกันเลย and after the meal there'll be time for บทความหาสุภาษิตเขียนมันเอาคำในน้อยให้มันมากครับเป็นสุภาษิตผมรัเป็นคนดี a good expression. of a mm-hmm. excellent mm-hmm. short thing he said. It's shorter than either the ones that really have a mm. some real force to them. Uh-huh. look for look for a way to make a living that makes your heart also feel you know spiritually happy he said it doesn't difficulties or bad results for your action.ข้าพึงมาวันนี้ครับ ครับเข้าผมกับแบกีพึ่งกับผมด้วยเป็นบ้านแถวอยู่แถวบอสตันบายดีอยู่แถวนี้ครับมาเยี่ยม อยู่ในเมืองอย่าลืมป่านะ He said, even though you live in the cities, you don't forget the, forget the forest, don't forget the country. พอลุงพอเทศเคืนนี้เทศเรื่องคนอยู่ในในเมืองอยู่ในป่านี่ทำให้นึกคิดอามากมากเรื่องเรื่องการอยู่ที่สำคัญเขาดีใจมาก สามยาวไว้ไปเห็นบ้านนั่นบ้านไปบ้่นไปก็ลายล้วดีเรื่องหน้าเรื่องสาย You really really liked your house a lot. It was very it was a place you could go and feel very respectful of because it was clean house. ก็สร้าง ก็สร้างบ้านนั้งไม่ใหญ่แล้วแก็สร้าง ข้างบนที่ทำกรรมฐานเราอยู่ตลอดไป He he's really เดี่๋ยวทำอะไรเงีท้ยดีมาก เรา เราได้เราได้สังคม่ทยเราจะใช้เมื่อลงมาเวลาสมควรเรามานั่งพักก่อน สักห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีมาก He said even just to take a little time once in a while during the day, just to take five, ten minutes and go and again get centered and really get in touch with the Dharma so that you go back to your, work <clears throat> or what you do with that. Tell him that at our work, where we do our work, and e e r that we have making sure. ที่ที่ข้าวถามที่ที่มีโรงพิมพ์แล้วก็โรงคนคนเขียนอะไรที่เขาพิมพ์ไว้เขาจัดห้องใหญ่ๆพิเศษต่างหากสำหรับคนข่าวกรรมฐานและทุกๆคนที่ทำการรวมด้วยกัน ต้องข่าวไปนั่งในห้องนั้นวันละครั้งสองครั้งเขารวมกับงานเขาดี บ้านไหนทำไมไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ห้องกรรมฐานพักผ่อนก็เรียกว่า คนทำแต่งานไม่ไม่หยุดไม่กินผลของงานครับ You said it in t house or a place where you don't have a, a space to sit and meditate and w h e you don't do that you said, all you do is work but you don't get to eat the fruits of your work you just get tired and, and strung out you don't really get to ตามภาษาไทยแลนด์เขาว่าภาษาไทยแลนด์เขาว่าเลี้ยงไก่เพื่อจะกินไข่มันไม่ไปกินไข่มันจะไปกินขี้ไก่ He said sort of in a folk way from Thailand. He said it's like some people they raise chickens and they don't they forget to eat the eggs if anything they go around they like chicken shit. They don't collect. so they don't forget to collect the eggs rather than the chicken shit. Preguntaron muy claro su mensaje. Get the eggs. ดังนั้นคนทำงานไม่หยุดไม่มีกรรมฐานที่จะหยุดอย่างนี้เหมือนเหมือนอย่างไร who don't stop to to meditate and to to practice mm. it's just part of what they're doing so เมืองไทยเป็นอย่างนั้นส่วนมากแล้วเนี่ย You said unfortunately that's the way it is a lot in Thailand. ไม่ทำไม่เลี้ยงไก่ไม่กินไข่ มันกินขี้มันมันไข่ They eat chicken shit they forget about the eggs. They even keep they raise the chickens. They they support the temples and they do the stuff outside, but they don't don't take the eggs. ไม่มีการปฏิบัติ น้อย Very few people really practice in a genuine way. มันก็ทำกรรมฐานอยู่ในบ้าน มันก็ ดีกว่าไม่ทำบางคนเคยถามปัญหาจะมาเลยว่าเราจะปล่อยวางมันได้เราทำอยู่ในบ้านได้ไหมถ้ามันปล่อยวางหมดมันก็ได้ มันปล่อยวางมันก็จะได้ ก็ต้องทำดีกว่าไม่ทำ ทำอย่างครวาด He said to, to to meditate at home and in a systematic way is really good. It's much better than not doing it. He said a lot of people will come and ask him, can they can they live a life without being attached? even as a householder, they'll say it's possible. It's not issue, It's possible, He say, but much better than to try and just yeah. just do that as some some ideal or something. To really have a systematic practice as a householder, as a way of, of a householder is good. He said it's so limited by certain things that the constraint that you the household are also difficulties.ถึงเวลาครับเราสองคนยืนขึ้นดู How do you say you've been really inspired? I'm กำลังใจกันนะ <laughs> บอกว่าเพิ่มเติมกำลังใจในธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นมากครับก็ขอขอบประทานอย่างสูงครับอาจจะน้อยมันมากหรอกถูกจุดมานะ He said just take a little bit that's enough you don't feel hot if a little goes to the right place then it's it's a lot ที่อยู่ใกล้ ของบ้านที่เขาเขาถามว่ายุคนี้ทันสมัยมันจะเป็นยุคที่ดีหรือว่ายุคที่เสื่อมถ้าพูดถึงธรรมะเป็นเรื่องไรครับ ก็ดีอย่าให้มันผิดกฎหมายครับอย่าให้อย่าให้มันเป็นบาปยุคหนึ่ง You said any age is a, uh, is is fine if you know the the rules, the laws of the age. You said don't don't do those things which create uh, bad karma within within that context. If you know what's good and what's bad and how karma works, then any age can be okay spiritual development. มันมันจะเจริญมันก็เพราะความเปลี่ยนแปลง มันจะเสื่อมก็เพราะความเปลี่ยนแปลง He said things will develop, or things will develop because of the law of change and that possibility. Things will also get destroyed and become much worse because of the law of change, exactly the same principle. And it depends on the kind of the motivation behind things that are happening. เปลี่ยนแปลงมันมีทั้งสองอย่าง เปลี่ยนแปลงไปหาทางที่มันเสื่อมมันก็เสื่อม หาทางเจริญมันก็เจริญ said in following the law of change depending on what happens it can change in ways that develop change in ways that that are uh, that are really awful depending on the the way that people go about working with that innate kind of inherent law of change in the world สมัยนี้มีสร้างบ้านทำที่นั่งกรรมฐานไว้ สมัยก่อนไม่ค่อยมีเพิ่งมีมันเปลี่ยนแปลงมานี่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันดี Yes, one one way that it's lovely that it's changing is that he's sure that before there weren't many people building houses or having farms like this, where they had a meditation room or a place to sit and, mm. and do spiritual practice, and that's mm. mm. one change that's mm. that's indicative of positive understanding. โลกประสาทมันจะน้อยลง he said it will keep people from being as crazy as they. Mm. not as crazy people Yeah, what what is that? Um, Just uh, drugs, drug addicts. In the old days, there was, wasn't so much problem with drugs and drug addiction and things like that. But he knows in Thailand it's has got really bad in that kind of places, in lots of places in the world. That kind of thing's been an indication of the other kind of change. Mm-hmm. From him to attack their tongue. mm-hmm. <coughs> จิตโดยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปไหม He said, "Does your mind change very often? Is perspective in your mind change?" <coughs> <laughs> uh, <laughs> Perspective in your mind. Yeah, just all the things that you like. Yeah. Does your mind change a lot? What do you think? You know? Not, not really that much. มันก็เปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่มากเหมือนอย่างคือภาวะอารมณ์มันคอยสมอกันนึกคิดมันอันนั้นปัญญามันมาก He said if you're if you're uh, if your moods, if your if your perspective states a so on comes from s o m y u k t a Mm. มันมันเป็นเรื่องศพประการในสถานที่ในยุคในสมัยของมันในสมัยนี้มันเดือดร้อน เมื่อมันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในใจของคนเกิดทุกข์ขึ้นมาทีเมื่อความเกิดทุกข์ขึ้นมา มันก็อยากจะไม่ให้มันทุกข์มันก็มองหาข้างหน้าข้างหลัง ตรงนี้เราจะออกจากทุกข์ได้จะทำยังไงจะคิดยังไงเกิดปัญญาขึ้นมาอิสร i d วัตถุมันก็ช่วยไม่ได้ said things won't help possessions and develop them the things a l o n e มันมันจะช่วยได้เพราะทำจิตให้มีกำลัง He said it's only if you can develop the heart and the mind so it really is strong has a lot of energy that uh, that you can help ทำจิตให้มีกำลังก็ถึงคราวที่จะให้มันคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ถูกถ้ามันหยุดคิดเดี๋ยวก็ให้มันเข้ากรรมฐานดีเวลฟิตกับนี่ช่วยแล้วนะช่วยตัวแล้วนะต้องพยายามทำทุกวัน นะ so therefore you should really you should really work with a systematic practice every day meditation. เมื่อฟังงานเสร็จมันว่างเอาไว้แต่สักห้านาทีก็ยังดี He said even if it's just five minutes when your work is done, you should every single day. เราจะได้เห็นตัวของเรา Then you start to to really understand who you are mm-hmm. in a, in a more genuine way, mm-hmm. true nature. เห็นความเป็นอยู่ของเรา see the way we're living and the way our lives are going what's important in our lives to take the time to do that mm-hmm. คนไม่กำหนดลมหายใจไม่นั่งกรรมฐานนี้กระทั่งวันไม่รู้ไม่รู้จักว่าเราหายใจหรือเปล่าคนนี้ people who don't don't practice paying attention meditation things he said that the entire day they don't know for the entire day that they've taken a breath even because they've been so busy with outside things เคยมีไหมวันหนึ่งไม่เคยได้ยินลมหายใจ people ever had a day which they uh, didn't pay attention to their <laughs> breath and realize they were breathing, you know, yeah. just so busy with other things. ต้องมาทำการงานนี่ยุ่ง He said you just get so filled with what you're doing, so busy with your work. Hmm. it's an entire day you don't even realize you don't even pay attention to really being with yourself for one second. Hmm. people do that. He said it's hmm. amazing. <laughs> มันมีกลางวันเรางานไอ้ไอ้ไอ้ก่อนกลางวันเราทำงานกลางคืนเวลาพักผ่อนตรงนั้นถ้าคนตรวจดูสักคน He said even if you work all day yeah that มััน That ในเวลานั้นพูดโดยความไม่หลง กระทำด้วยความไม่หลงทุกอย่าง He said therefore you should speak in ways that don't don't get you lost or caught in illusion or or uh, ignorance or lack of a t t e n t i o n You should act in the same way in ways that that keep you awake, that keep you conscious, and don't make you go unconscious. บางคนเห็นว่ามาอยู่ป่านี่ไม่ทันสมัย อาตมาว่ามันทันสมัยดีมันอยู่ป่า He said คน คนอยู่ตามป่าเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบนนประทับใจเราอยู่ ได้ยินเสียงนกมันร้อง ได้ยินเสียงสัตว์มันร้อง ก็สบายสบายถ้าเข้าไปในเมืองได้ยินเสียงคนร้อง สบายเกินไปบางทีก็ทุกข์เกินไปหลงไหล เสียงนกมันร้องเนี่ยสบายไม่ใช่แบบีคือธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติ being in the realm of nature, being in touch with it, very beneficial. การทำวันนี้ การพอทำจะทำบุญนี่เมืองไทยก็แบบการทำบุญหรือพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นพยาน He said, and in having a belief in Buddhism or the teachings of Buddhism, the the Bhikkhu Sangha as sort of the, um, the leaders or the inspiration for that. จากทับสนังเห็นสมณะที่สงบเขามานั่งในบ้านใจเราก็สบายสงบด้วย Said if you see people who are genuine atheists who are the example of their lives as an example of renunciation come to be in your presence in your house and you see the stillness of their own hearts, then it makes their own household and their own hearts become still, pure also. เพราะจิตใจของเรามันมันชอบตามอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างเราไปด้วย เขาชกมวยกันดีไปดูเขาชกมวยกันเนี่ยนี่เป็นคนชกมวยมดทุกคนเลยเป็นป้ากันพูด มีธรรมะสงบ มีศีนธรรม มีสติในใจของเราหัวเราเดือดร้อนก็เย็นตาเห็นก็เย็น เย็นไปถึงใจเราเนี่ยสมณะจะทัศนพวิธีนี้ท่านเนี่ยทำให้ใจสบายขึ้นเป็นเย่างขอการกระทำบุญ said ฉะนั้น ท่านจึงให้วันหนึ่งเกิดมามนุษย์เราให้ได้ทำบุญในน้อยก็ช่างมันอย่าง น้อยก็เอาเอามาเล็ดข้าวให้มดกินก็ได้ หรือเอาให้นกกินก็ได้เอาให้ไก่กินทุกทุกวันทุกทุกวันให้เลยพยายามทุกวันทุกวันให้มีวันให้มีเลย วันนี้เราจะนึกจะทำบุญอะไรเนาะเราจะ t h ้ r day อย่างน้อยไม่มีอะไรให้ ให้ทานหมงอยกังเนอะวันนี้เราจะทำใจให้สบายที่สุดให้มันโกรธใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเถอะเราจะทำใจสบายที่สุด อย่างนี้ก็ได้ He said, "Be me." Oh. Is that good? Yeah. Living a n n e d Do merits cancel out demerits, or you? เราทำทำบุญดีเราเราเคยได้ทำบาปก่อน นี่มันถ้าทำบุญมันให้ใช้แค่มันล้างมันล้างล้างบาปล้างบาปได้ไหม หรือว่าเราจะดองได้ผลของบาปนั้นด้วยไหม ได้ในพยะเจเนี่ย ไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วมันเป็นอดีตเนี่ยอย่ามาคิดมันได้ที้งไไหมคิดมาแล้วก็ไม่ได้ผล ครับทำเดี๋ยวนี้ ถ้าทำมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใจมันเลยสบายเนี่ย ไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วมันเข้าตามในทันหรอก หายกันไปนะที่เชร์นั่นนะมันสงสัย He said, otherwise, if you start thinking about it, it causes a lot of doubts. You should just let it go. ถ้าเรารู้เราเราละไม่ต้องคิดนั่นนั่นนี่ไหม you s a y if you understand, t you just understand. หมดนั่นแหละ That's all. Real simple. Understand. ละบาปจะไปน้ำในเนี่ยมันตักออกทละน้อยไม่หยุดตักไป เนี่ยก็หมดเนี่ยตักก็มาใส่ He said in working with with uh, bad things คือความดีนั่นเองอ่ะเมื่อความดีที่เราสร้างอย่างวันเนี้ยในที่ประกรรมบุญวันนี้นะ คนทุกคนมานี่คงนี่คงในรับประทานขนมที่นี่เนาะครับ สบายไหมคนคนเดียวทำคนอื่นเป็นสุขหลายหลายคนนะชีการยอมเสียสละเห็นแก่ตัวเนี่ยเมื่อกี้พอทอมก็สบายใจเ e n d that next time and back a g a i นี่ไหวพรุ่งนี้ก็จะไปสบายว่าได้ทำความดีแล้ว It becomes the cause of their happiness today and tomorrow and the future. To act in that way. Mm. คนทั้งหลายนี่ทำเป็นเหตุในใจสบายหมดเลย So you pause for the for the ถ้าถึงจะให้คนเราทำบุญคนใจบุญคือคนใจดี That's why he said that ปฏิบาปคือใจไม่สบาย ใจใจไม่สบายแล้ว ก็คำพูดก็ไม่ดี He said when your heart is like that then your words are no good they're, they're good too they cause disruption คนคนทุกคนนันเปลี่ยนมันพูดว่าไม่ว่าแต่คนนี่สุนัขบางคนนันเปลี่ยน He said even the dogs won't like him. They're c a t h e y can sensitive. And my, you ever seen that? He said, you know, the dogs went down. มันไม่ต้องอาศัยการนั่งสมาธิมันจึงจะรู้จักหลายๆอย่างรู้หมดทุกอย่าง He said, so you have to จำไว้พยายามจัดที่บ้านทำห้องเลยรักษาโลกิต He said it's great to make up a r o u n and bury it. It looked one day we were talking, it sort of looked like a hot. Um, ลุงพอได้พูดถึงฟันอะไรฟันมีเคยได้ฟันไหมแล้วฟันถึงอะไรไม่ใช่ฟันใช่ฟันฟันฟัน I used the wrong uh, tone on the word and the, the wrong tone. that means teeth instead of dreams. <laughs> my teeth. fun, fun. <laughs> You've got to be careful in that language. สมัยนี้มีน้อย He said actually he do not dream much these days. คือใจมันมันสบายมันตื่นอยู่มันฝันไม่ได้ hmm. He said the, the mind is, is very cool and very uh, awake. very awake, very alert now, so the dreams mm. don't come. It's mm. just sort of there in its own. คนฝันหลายคือคนอยากได้หลาย He said people who dream a lot are people who, have, who really want a lot. แล้วก็คนอิจฉาคนนั่นเกลียดคนนั่นอันนี้ People who have things unfinished because they're jealous and they're mm. they're uh, they you know they're angry at somebody. Uh. มีฝันน้อยมีมากต่อไปก็จะพยายามไม่มันฝันเนี่ย Exactly how he's he's going to uh, go the direction of it come to in the future maybe he won't have future นอกจากฝันดีนะครับฝันโลกฝันโลก in He said, hey, why did you ask that? Because I seldom dream. Uh-huh. And uh, I know people who have uh, fantastic dreams of visiting different realms and uh-huh. saints come to or having many experiences in the dream life. And I personally don't experience dreams. How about Jack White? Um,

คือคือคนที่ฝันมากก็มีมีคนมาโกหกมาก มีอารมณ์โกหกมาก อารมณ์ความรักความเกลียดมันโกหกมาก แต่เราไม่นอนเนี่ยครับเมื่อเรานอนอะไรสิ่งนั้นโกหกมันไปไปไปนี่มันโกหก He said he's talking. I'm not sure I understand about how the, the lie fits in there. He said, "Would you please translate?" Like dreaming, a lot of dreaming, to oneself, just dreams in general. You know, it's like by being honest with yourself, fooling still yourself, fooling yourself, lying to yourself. And if you're still doing that, then you are still not being honest and deluding yourself. <coughs> พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เราท่านมีฝันฝันไหมครับ <coughs> He said คนดับก็ต้องฝันอันนี้ sort of sink into to the heedlessness or not knowing, not not that knowingness, then the dreams are l l sort of in the mind that's that's that's completely uh, developed. It, it all to all to จิตใจท่านตื่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน The daytime and the nighttime, still there's that awareness. Mm. อารมณ์มาปกจิตใจของท่านไม่ได้ He said there's no way that that things could come in uh, move กลัวท่านไม่มากวนท่าน He said even the ตาอยู่ก็กวนลืมตาอยู่มันก็กวนไม่ได้ ดับตามันก็กวนไม่ได้พอใจมันเจอ open they they won't bother to close the eyes they still won't come in there's no way เอางั้นดีไหมตัวอ้อยลง He said so therefore a n e to have him to, to let go of him have it today คนธรรมดาแล้วก็ฝันมาได้ฆ่าคนนู้นนี่ยิงคนนี้นี่ชกคนนั้นเลยวุ่นวาย normal people that dream killing this getting all kinds of all kinds of stuff happening all coming up through their through their desires and their thoughts บางทีบางทีนอนดึกเออเออตื่นขึ้นมาอ่าฝันไป <laughs> You said you sleep and the dreams just get so so violent and stuff they wake you up <laughs> เป็นอารมณ์โยมชอบสบายใจไหม Do you like to have your mind comfortable and cool and, and just peaceful? ชอบครับ ชอบนะชอบจะทำให้ใจทุกข์นะ He said that t o s two t h i n g e t t h a t uh, create suffering, f o r y o u r s e l f i f you like it, and you know, work in that way. เออเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละ You know i เออ You know what เอ works อ and what doesn't. เออเคยไปอินเดียหรือเปล่า Have you ever gone to India? I've uh, five and a half years in India. ห้าปีกว่าครับที่อินเดียแล้วอินเดียนะครับคนไปอินเดียเนี่ยไปอยู่ รู้สึกไงไหมไปอินเดียรู้สึกยังไงไหม How was your experience in India How was that for you And like Did you have any รู้สึกเกิดปัญญามากนะเห็นป่ะ I lived with uh, Neem Karoli Baba มีมีอาจารย์สอนชื่อนิมคารอลีบาบาที่เป็นอาจารย์ฮินดูชื่อเสียงสอนดีๆ ด้วยครับ and studied in Bodh Gaya. เราไปที่พุทธกายาด้วยพุทธกายาไปฝึกดำพวกที่แบดครับพวกพอาจารย์ที่แบตรู้จักมุนิตรกมุนิตรกรู้จักครับรู้จักเคยศึกษาที่นั่นด้วย If p l a y met in England just a few weeks ago. a h a b a n a Hmm. ดีเนี่ยไปอินเดียมีนไดคนนี่นะ อินเดียมีคนรวยไหม He said are there rich people in India Yes มีบ้างครับ มีมีคนเศรษฐีมีคนมหาเศรษฐีก็มี มีคนจนไหม Do they have poor people Few rich many poor คนจนหลายๆคนรวยน้อยๆแต่ว่ามีทั้งสองมีคนขอทานไหม Beggars หลายมีคนให้ไหม You get people who give things to the beggars ดีครับคนไทยก็มีคนประดานก็มีดีครับ America is becoming like this too. Uh, Few rich, many poor. ใครใครพูดกันนั้นเนาะเออเขาว่า คนอเมริกาบางคนเขาว่าเ เขาว่าเมืองอินเดียเนี่ยสบายกว่าเมืองอเมริกาคนอเมริกาฮะคนอเมริกาบางคน He said some people have told him that India is, is more comfortable than America. อเมริกาด้วยแต่ว่าทุกทุกใจหลาย said in America it's it's rich in things but it's a lot of suffering. t n India, they don't suffer as much in their hearts. อ่าเออเอออินเดียเขามี เขามีความไม่ทุกข์เพราะใจ He said and he understands that in India people don't mm. suffer in the same way in their mm. hearts because mm. they have have some genuine spiritual understanding คิดมากคนมีอารมณ์มาก อเมริกาเนี่ยคนรวยมาก แต่คนไม่สบายใจ Rich people in America but it doesn't necessarily help their hearts ทำไมเป็นงั้นล่ะ Why is that? Rich people are not happy. How come? Mm. Often. อยู่ห้าปีนะครับไปหาพรรษาเหมือนกันไปทำอะไรอยู่ ไปทำอะไรอยู่ไปศึกษา What did you do just what you studied uh, with the teacher huh? ไปศึกษาธรรมะเท่านั้นถ้าไปอินเดียแล้วก็หมดหมดทางไปแล้วจบ said, well, if you've been India, if you've been to India and done that, he said, you don't have to travel anywhere else. He said, you went to the end of the line. อาตมาก็จะมาจะพยายามไปอินเดีย <laughs> He said he himself wants to go to India. He said it's the last graduate school he's going to go through. มามาอเมริกาก็จะไปนิวยอร์ก <laughs> He said in America he knew he had to go to New York. That was getting his PhD. <laughs> postgraduate training in India. จบแ Done. That's it. จบการศึกษาแล้วทีนี้ He said he finished his graduate studies in America now. ใช่ไหมจบแล้วจบแล้วไม่มีที่ไปแล้วจบแล้ว Said, That's all. No more. Doesn't have to go anymore. Hmm. Anyway. นี่เรียกว่าการศึกษาก็ต้องไปเรียนไปศึกษา อืม ได้ทำกรรมฐานห้าปีเลยล่ะ who practiced meditation for five years in India อะไรบางทีทิเบตด้วยหรอ Tibet also Tibetan practice you've done Buddhist not Buddhist practice ครับปฏิบัติครับปฏิบัติในทางศาสนาพุทธทิเบตครับเซนเซน Zen did you do a n y t h i n no it's basically t h possible ทำทำปฏิบัติตามสติปัฏฐานด้วยมีเรียนตรสอนด้วย ครับกิเลสคงจะไม่มากแต่มั้งเออ so you shouldn't have that much defile at one time God only knows ถ้าบอกว่าพระเจ้าต้องรู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Thank you. này ai ăn ăn à té lên nè Of course. That's who's making all the noise. Nó mà thánh cái kia thôi. You no said, would lie. With two children now, you should really uh, practice hard with your meditation. but that looks like you got a lot of hard practice. ไปเยี่ยมบ้านเขาเมื่อเช้านี้ห้องสมาทานนั่นดีบอกว่าดีดีทำนี่ดีมากเลย Again, you said how how เบียกี่ปีแล้ว How many years have you been back? ฮะไออาจารย์กรรมฐานไปได้หลายเลยไปอินเดียไปศึกษา he's thinking he has like 40 monasteries, and he's thinking of taking the abbots, who are mostly all these forest monks who don't <coughs> anywhere, with him on a trip to India to go to Bodh Gaya and the pilgrimage places as a way for them to get inspired and to uh, mm. to learn more. It'd be wonderful. Mm-hmm. Ah. Hmm. Uh, Gaya is. Uh, โดยมากอาจารย์กรรมฐานเมืองไทยมีแต่สอนคนอื่น <coughs> <laughs> He said, uh, many of the uh, meditation teachers in Thailand, they know how to teach other other people, but they don't teach themselves so well. He, said, he wants to make sure these guys are uh, teaching themselves. Mm-hmm. He said most of them, uh, of the ones that you find around, they read the books and then they tell somebody how to do it, but they're not willing to listen with their own mm-hmm. heart so much. Mm-hmm. เหมือนกันกับที่ท่านใดอาจารย์เซนท่านมาวันนั้นนักปริยัติเขาถามอะไรก็เกิดมาจะกิจเกิดมาจะกิจหมดกิจหมดนั่นว่าเกิดมาจากจิตเดิม นักปริยัติเขาว่าเห็นทั้งจิตเดิมมันเกิดมาจากที่ไหน นักปริยัติงงเลยกลัว He said we had a Zen master come and visit, meet him just last week, and he told long story. หาอาจารย์กรรมฐานไปเที่ยวอินเดียไปทำปริญญาเรียนได้ครับที These are some meditation masters t h e admits e v e r monastery to make them do their graduate training in India. graduate. ระวังอาจารย์กรรมฐานระวังดีๆเถอะต้องไปศึกษาดีๆครับที่ y s a ท you've got r a i n them to make sure they're graduate training. ดีไอความรู้สึกนึกคิดในใจอาตมาว่ามันไม่แน่นอน แต่ว่าเอชาวอเมริกันเนี่ยว่ามันมันวุ่นวายหลาย มาดูแล้วก็มันคล้ายๆกับแม่น้ำมาเดียวกันข้างนี้มันร้อนข้างนี้มันเย็นตามมาถึงใจชนบทถึ่ีมาเห็นโอ้เดือมใสหลายดีใจหลาย He said he didn't know. It's like he didn't know what to expect. เห็นญาติโยมทำห้องกรรมฐานไว้เงี้ยดูกเล็กๆเนี่ย นี่ก็เป็นเรื่องชื่อจะซีผิดกูนับรองว่าจะดีกว่าโรงพยาบาลโรคประสาทเขาดีจร่ไห้ Much better to do it a little bit at home to save it up ดีนี่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์ใหญ่เยคือเกินดีอยู่เงี้ยดีเนี่ยแต่โยมนั่นว่โยมที่นั่นนั่นแม่บ้านนั่นถามว่าเช้าอล่ะ อืม ดิฉันจะสอนลูกยังไงดี ครับเนื้อว่าเงินอาตมาเลยบอกว่าสอนแม่เนี่ยกับพ่อนี่นะให้มันดี ลูกมันไม่ยากหรอก ลูกมันตามพ่อตามแม่เองมันไม่ต้องหาอุบายสอนอะไรมันยากอ่ะพ่อแม่พูดให้ดีทำให้ดีนี่ลูกมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง But I mean, they have to be instilled with. Yeah, he said y see it, they follow it, do it, t h e a c t i o n So yeah. เราจะบอกต้องอธิบายเรื่องศีลด้วยไหมสำหรับเด็กๆเด็กน้อยหรือว่าให้ตามพ่อแม่ได้แล้วก่อนเดี๋ยวให้มันรู้จักภาษามันก่อน การสอนคน มันมีแต่คำพูดสอนนันแต่การกระทำการไปการมาการกระทำทุกอย่าง เป็นคำสอนทั้งนั้น He said in teaching, teaching children, it's not that hard. Everything you do really is a teaching for them. What you do, what you say, how you are, because they pick up all of it. He said, who did this and brought it here? Actually, uh, uh, John. Anybody else? Uh, you got anything else?คุยอินเดียฟังมากๆก็ดีนะ I like. Uh, Hear a lot about India. Oh yeah, he said it's interesting. I would be happy to show the Baba around India. He said, "The Mumha by India, how to, to, to, to uh, Namdu Satati India. Dimontia. Uh, yeah. Yeah. มันมันมันก็แปลกมันมันมันก็แปลกนะ อินเดียมีคนจน มีคนขอทานเยอะ ก็มีคนให้เยอะเหมือนกัน ครับ ดีครับซึงว่าจะอยู่ไม่ได้เนาะเมืองนี้มันหนาวจัดก็มีคนอยู่ได้ครับ เมืองไทยมีความร้อน ก็มีคนอยู่ได้ครับ He said, it's really strange, you know, in, in India there are all these beggars and you think they wouldn't be able to live, but somehow they, they manage to be able to live. And in, in this country it's so cold in the winter, he said. You wouldn't imagine people could live here, but they figure out a way to do it. And Thailand in parts it gets incredibly hot. And he said, still people figure out some way to live there. It's really odd. ธรรมชาติมัน hmm. hmm. he said, the nature and people to be able to do that. Hmm. ก็มันธรรมะ ธรรมะคนถ้าสอนฉันลำบากลำบากมันยากทำไม่ได้เนี่ยครับไม่จริงไม่จริง He said it's like the Dharma. Sometimes you teach people and you tell them, and they say, "Oh, it's too hard. I can't do it." He said it's not true. And everywhere, in every circumstance, it can be done. เมื่อเราเข้าไปทำเนี่ยมันมีความสบายมีประโยชน์มันเนาะ And when you learn to do that in every circumstance, it brings real peacefulness and joy to the heart, real benefit. เมืองอเมริกาเนี่ยเมืองเร็วเร็วมากแล้วก็ชอบทดลองทุกอย่าง He said, "Bonnie, looking for uh, to, to understand everything." นี่มันทดลองงูเห่านี่งูเห่าจริงไหม ที่ไหนบนเขาเนี่ยจับมันไม่ได้ไอ้โอ้คนนี้เหรอเนี่ย Is that true ทหารชอบทดลอง He said people who are who are genuine people genuine in their practice like to test themselves to to, to really look and see you know in different <laughs> circumstances to test their strength and their hearts ยืนเป็จ้าที่กับเป็นตัวช่วยนั่นนะที่ว่าชอบเที่ยวมังมีการชอบไปชอบเที่ยวชอบไปทุกแห่ง ผู้หญิงผู้ชายออกอะไรกับพายเหมือนเหมือนกรรมฐานอยู่ oh, they're like like these for old forest farmers who have their bowl and stuff they have their backpacks you see them come through Thailand all these travelers ศึกษา by studying and looking to see what's going on in different countries กลับแล้วเป็นคนฉลาด makes them people who understand and a lot of things become very clever in that way sometimes very useful เหมือนพระกรรมฐานพระพุทธเจ้าของเรามาบวชกรรมฐานศึกษาเที่ยวไปในป่าในโลกในบ้านน้อยบ้านใหญ่ไป The tradition of Buddhist monks from the time of the Buddha after they ordained ที่ไหนกลัวไปที่นั่น Wherever you're afraid make sure you go there บางทีนั่งกดฐานเสือมีเปล่า Wherever you're afraid if you're a tiger you can sit and the forest of meditation, the tigers come around growling, so that's really good for you. มันจะง่วงนอนง่วงไม่ได้เพราะ anybody who whoever has any trouble with sleepiness, you don't have to worry in that circumstance. You w o n t fall asleep, don't worry. อย่างนั้นคนคนทำกรรมฐานคนปฏิบัติธรรมะนี่ต้องเอาชีวิตแรกครับกล้าหาญที่สุดครับ ไม่กลัวคนจะว่าดี ว่าชั่วไม่กลัวทั้งนั้นพิเศษชันบริหิมาเอาพระมาในกรุงกันดอนครั้งแรกนะไม่มีใครไปวิณฑบาตอ่ะ เขากลัวเข้ามาเมือนี้เราเคยตักบาตรเนี่ยมาถึงแอ่มาไป ไปวิณฑบาตเขาก็มองพิเศษ d when h first brought his mom to London, there's a group of them that w a s starting out. Mm. They're now rural, but first they were in the city. And they didn't want to go out a n odd job. They were they, they went out with their begging bowls with people. a n looking at them and staring and disliking and said, go, get out there, do it. and after all, of course, it became, obviously it was a wonderful thing. พวกอะไรพวกพวกคิดชนะนี่พวกนั้นเขานึกว่าเป็นกลองตกหรือนี่แต่อาทิตย์นึงเจ้าหน้าที่เขาสั่งหยุดอยู่ตรงนั้นครับ they were asking from anyone ถามน้องชายผมมาด้วยเขาเรียก um, ที่สาบาของทุดสูงที่พูดกันเมื่อคืนนี่แหละครับอาทิตย์นึงปล่อยครับไม่ผิดกฎหมายครับ after a while he explained it and they began to understand i n so so คุนีะโทรไปอีกบิณบาตไป so he sent them all out again คือเรื่องการบิธฑบาตมีประโยชน์มาก คนสมัยนี้คิดน้อย คิดว่าไปบินฑบาตเอาขนมเอาข้าวเท่านั้น พระพุทธองค์สอนไม่มีความหมายแค่นั้นวิทบาทเอาคน He said people don't understand about alms round. He thinks that one duck. Uh, Jesus has an expression like that too. He says, uh, others.